Azken bilkura ukanduguna uh, eh, zen, ene partetik azteko eh, argiekin mintzatu niz. Uh, eh, erganez, proiektu hori buruz behar dela argi mintzatu eta beti errepikatu ez dela gehiago jende ekarraztekotan uh, inadein proiektu bat. Azteko hori balimada gu ez gira barne sartuko eta ere azpimarra zidut uh, herri elkargoko turismoaren uh, estrategian azteko lehen lehen sail eh, handietan. Errandugula ez dela gehiago jendia meta behar eganezake eh, bertoki batean, mena hedatu eskualegi osoan, Ara, ba dira, ba dira beste gune atzuen tresgarriak, ber eh, peixaiekin eta ber gosotasunaiki eta ber dela hedatu ere uh, sasoinetan, eh, sasoin guzien dako ere. Beaz, hor, balinbada bada proiektu bat, nun uh, asmoa den eh, jende gehiago ekartzia udan, ez da herri elkargoko pentsatzeko modua ikilan eh, joaten den proiektu bat.